บุ๊กทูเจ็ดสิบชอบ อยากนี่ชอบเ c ีย ť เจล a ť s คุณอยากสูบบุหรี่ไหมเซลิบิสเต t e ชิ j คุณอยากเต้นรำไหม Chceli by ste tancovať? คุณอยากไปเดินเล่นไหม Chceli by ste sa ísť prechádzať? ผมอยากจะสูบบุหรี่ Chcel by som fajčiť. คุณอยากได้บุหรี่สักมวนไหม Chcel by si cigaretu? เขาอยากได้ไฟแช็ก Chcel by oheň. ผมอยากดื่มอะไรหน่อย Chcel by som niečo piť. ผมอยากทานอะไรหน่อย Chcel by som niečo jesť. ผมอยากพักผ่อนหน่อย Chcel by som si trochu odpočinúť. ผมอยากถามอะไรคุณหน่อย Chcel, chcela by som sa vás niečo spýtať. หรือว่าคุณจะรับชาดีครับ Alebo si radšej želáte čaj? เราอยากจะขับรถกลับบ้าน Chceli by sme ísť domov.